Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. siječanj 1871. godine. Sve vojske nacionalne obrane koje je vlada Francuske Treće republike poslala u obranu Pariza i pokrajina bile su uništene od pruske vojske i njezinih njemačkih saveznica. Francusko-pruski rat počeo je 19. srpnja 1870. godine. Od tada pa do početka 1871. Francuska je doživjela poraz za porazom. Početkom rujna 1870. pruska vojska je kod Sedana nanijela francuskoj vojsci odlučan poraz. U toj bici zarobljeni francuski car car Napoleon III. Nakon sedana Francusko drugo carstvo je propalo, utemeljena je Treća republika. Vlada nacionalne obrane pokušala je zaustaviti nadiranje pruskih i njemačkih snaga prema Parizu, ali krajem rujna glavni grad Francuske bio je opkoljen. 27. listopada kod tvrđave Mec zajedno sa zapovjednikom tvrđave maršalom Akileom Bazenom predalo se 140 tisuća francuskih vojnika. Do početka siječnja stanovnici Francuske bili su umorni od rata, ali mir je imao veliku cijenu. Kada je pruska vojska opkolila Pariz, ministar vanjskih poslova Treće republike, žil Favre, počeo je pregovore s pruskim kancelarom Otom von Bismarckom. Kada je saznao da su cijena mira pokrajine Alzasi i Lorena, Favre je prekinuo pregovore. Dok je Treća republika pokušavala umanjiti katastrofu, pruska vojska postavila je svoj stožer u Versaju palači koje je dao podignuti francuski kralj Louis XIV, koji je njemačke zemlje sveo na niz nejakih državica. Da poniženje bude veće, 18. siječnja 1871. pruski kralj Wilhelm I u nekadašnjem dvoru francuskih kraljeva proglasio se za cara nove ujedinjene Njemačke. I tom je činu arhitekt pruske pobjede, željezni kancelar Otto von Bismarck, dao svoj pečat. Alan Taylor u Bismarckovoj biografiji piše. Bilo je poteškoća sve do zadnjeg trenutka. Wilhelm I želio je da ga nazivaju car Njemačke, to je bila teritorijalna titula. Bismarck je namiravao dopustiti samo njemački car, bilo je to samo dotjerano predsjedništvo. On je to sve smatrao trivialnom besmislicom, ali je inzistirao kao i obično da bude po njegovom. Wilhelm je o ovome držao puno više nego o bilo kojem drugom sukobu koji je imao s Bismarckom. On je mogao oprostiti sklapanje mira s Austrijom 1866. ili kasniji savez s njom iz 1879. ali nije mogao oprostiti da ga osedlaju krivom titulom. I to je bilo prirodno. Svi muškarci skrbe o alatu svog zanata. Kraljevi drže do titula ili zapovjedi, baš kao što pisci drže do loše gramatike, ili igrač kriketa do lošeg sportskog ponašanja. Kraljevi mogu odrediti kroj tunike ili prednost u dvorani za ples. Malo pak mogu napraviti kako bi promijenili sudbinu svijeta i često to i ne pokušavaju. Bismarck je postao nestrpljiv s tim lupetanjem. Napisao je svojoj supruzi. Carsko ponašanje je postalo teško i kraljevi poput žena imaju čudne žudnje u čudna vremena. Svečanost priznavanja Wilhelma I dogodila se 18. siječnja 1871. godine u velikoj galeriji palače u Versaju. Wilhelm I pokušao je prevariti u zadnji trenutak, rekao je velikom vojvodi od Badena da predvodi povike s riječima car Njemačke. Bismarck je presreo velikog vojvodu na putu prema gornjem katu i predložio je siguran kompromis, povike s riječima za cara Wilhelma. Wilhelm je bio bijesan zbog toga trika i ignorirao je Bismarckovu ispruženu ruku dok je silazio s carskog trona. Pariz je kapitulirao 28. siječnja 1871. Počelo je primirje. Mjesec dana kasnije predstavnici Francuske potpisali su sporazum o uvjetima mira koji su bili teški. 10. svibnja 1871. ugovorom u Frankfurtu taj je sporazum postao važeći. Nova, jaka država nastala je u središtu Europe, Ujedinjena Njemačka. To je stvaranje imalo puno posljedica. Jedna od njih je stvaranje najjače lijeve stranke na zapadu Europe njemačkih socijaldemokrata. Do ujedinjenja Njemačke u njemačkim zemljama postojale su dvije velike lijeve stranke, Opće njemačko radničko udruženje i socijaldemokratska radnička stranka. Opće njemačko radničko udruženje predvodio je Ferdinand Lasalle vodeća osoba njemačkog socijalizma. Radničko udruženje osnovano je 23. svibnja 1863. godine u Leipzigu. Lasal je bio njegov prvi izabrani predsjednik. Socijaldemokratsku radničku stranku predvodili su Wilhelm Liebknecht i August Babel. Njih dvojica bili su članovi Lasalovog udruženja, ali su se od njega odvojili kada im je počelo smetati Lasaleovo favoriziranje državnog socijalizma. Godine 1869. Liebknecht i Babel osnovali su u Eisenahu socijaldemokratsku radničku stranku i učlanili ju u prvu internacionalu koja je imala sjedište u Londonu. Obje su stranke nastojale zaštititi rastući proletarijat. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše. Godine 1871. Njemačka je imala samo osam gradova sa stanovništvom preko 100.000 ljudi. Do 1910. bilo ih je 48. Godine 1871. samo je 4,9% stanovništva živjelo u gradskim područjima. Do 1910. taj je postotak narastao na 21,3%. Sve veći broj radnika koji su živjeli u malenim seoskim zajednicama koristio je sve rašireniju željezničku mrežu kako bi putovao do radnih mjesta u industrijskim središtima. Za njih jasna razlika između ruralnog i urbanog brzo je nestajala. Privlačnost socijalizma raslo je kako se rast pretvorio u propast i kada je nastupila depresija. Za Ota von Bismarcka socijalisti su bili štakori u Njemačkoj i trebalo ih istrijebiti. Pariška komuna samo je učvrstila njemačkog kancelara u odlučnosti da razori socijaliste. duše 1871. godine samo su dva socijalistička zastupnika bila u Reichstagu, njemačkom parlamentu, ali to nije smetalo Bismarcka da ih nazove skupinom neprijatelja koji žele pljačku i ubojstva. Martin Kitchen piše. Bila su dva recepta za postupanje sa socijalizmom. Bismarck, koji je uvijek sve vidio u crno-bijelim pojmovima, zagovarao je represiju, imao je široku potporu u pruskim vladinim krugovima. Stari slogan iz 1848. samo vojnici mogu pomoći protiv demokrata, sada je glasio samo vojnici mogu pomoći protiv socijaldemokrata. Alternativni pristup predložio je Herman Wegener, urednik Kroj Zeitunga i progresivni konzervativac koji je želio otvoriti konzervativnu stranku kako bi ona postala istinska narodna stranka. On je tvrdio da bi represija samo ojačala socijaliste i da je jedino rješenje opći program društvene reforme koji bi uklonio pritužbe na kojima su rasli socijaldemokrati. Bismarck je prvo probao s omiljenim pristupom, represijom. Godine 1872. dao je uhititi Wilhelma Lipnehta i Augusta Babela, zastupnike u Rajstagu, i optužio ih je za izdaju. U zatvoru je Babel konačno pročitao Marksov kapital, a i ponosio se veličinom rotkvica koju uspio uzgojiti u zatvorskom vrtu. Kada su Lipneht i Babel izašli iz zatvora, odlučili su ojačati socijalizam u Njemačkoj pokrenuli su ujedinjenje dvije najjače socijalističke stranke u Njemačkoj. Gota je grad u središnjoj Njemačkoj, u Turingiji, udaljen 21 km od Erfurta. Gota je poznata po tome što je 1763. godine u njoj počeo izlaziti almanah u kojemu se nalazi popis plemičkih obitelji Europe te istaknutih vladinih službenika i dužnosnika. Godine 1875. u Goti su se sastali predstavnici opće njemačkog radničkog udruženja i socijaldemokratske radničke stranke i osnovali su socijaldemokratsku stranku ili SPD. U programu nove stranke pisalo je Rad je osnova svega bogatstva i sve kulture, a kako je opće koristan rad moguć samo putem društva, to društvu, to je svim njegovim članovima, pripada cjelokupan proizvod rada, pri općoj radnoj obvezi, po jednakom pravu, svakom prema njegovim razumnim potrebama. U današnjem društvu sredstva za rad su monopol kapitalističke klase. Time uvjetovana ovisnost radničke klase uzrok je bijede i ropstva u svim oblicima. Oslobođenje rada traži pretvaranje sredstava za rad u zajedničko dobro društva i kolektivno reguliranje cjelokupnog rada s opće korisnom upotrebom i pravednom raspodjelom prinosa rada. Oslobođenje rada mora biti dijelo radničke klase, nasuprot koje su sve ostale klase samo jedna reakcionarna masa. Ujedinjenje dvije stranke nije bilo moguće dugo vremena, jer je Ferdinanda Lasala na čelu udruženja naslijedio pravnik i pjesnik plemičkog podrijetla Johann Baptist von Schweitzer. On je podržao Bismarckovu politiku kako u austrijsko-pruskom, tako i u francusko-pruskom ratu. Tu politiku Libneht i Babel nisu mogli podržati. Pored toga, Babelova i Libnehtova socijaldemokratska radnička stranka imala je uporište u Saskoj, jugozapadnoj Njemačkoj i dijelovima Bavarske. Svi ti krajevi bili su antipruski raspoloženi, dok je udruženje sa Švajcerom podržavalo prusko širenje i prvenstvo u njemačkim zemljama. Dvije stranke približile su se tek u zadnjem stadiju Francusko-Pruskog rata, kada je postalo jasno da je cijena koju Francuska mora platiti Alzas i Lorena i kada je nasilno ugušena Pariška komuna. Obje stranke bile su protiv anektiranja Alzasa i Lorene i gušenja komune. To je pak protiv njih ujedinilo sve konzervativne elemente u Novoj Njemačkoj i nije bilo drugog izlaza do ujedinjenja. U programu socijaldemokratske stranke nastalo mu Goti pisalo i ovo. Polazeći od tih načela, socijalistička radnička stranka Njemačka nastoji svim zakonitim sredstvima postići slobodnu državu i socijalističko društvo. Slamanje željeznog zakona najamnine putem uništenja sustava najamnog rada, ukidanje eksploatacije u svakom obliku, uklanjanje svake socijalne i političke nejednakosti. Krajem svibnja 1875. u Goti je stvorena njemačka socijaldemokratska stranka. Ona će biti začetnica socijaldemokracije u Europi. Brzo će postati najjača lijeva stranka na europskom kontinentu. Ali taj program iz Gote pokazat će i nešto drugo, da socijaldemokracija, iako se pozivala na dijelo Karla Marksa, iako su Liebknecht i Babel bili bliski Marksu, da taj njemački filozof neće baš voljeti tu socijaldemokraciju i neće ih štediti zbog onoga što su napisali u tom programu. Marks je u dijelu kritika gotskog programa žestoko napao taj program socijaldemokrata. U toj kritici piše. Cijeli program Pored sveg demokratskog zveketa, okružen je skroz naskroz podaničkom vjerom Lasalove sekte u državu, ili, što nije ništa bolje, vjerom u demokratska čudesa, ili ono čak kompromis između te dvije vrste vjere u čudesa, koje su jednako udaljene od socijalizma. Već 1875. u Goti je zacrtana budućnost socijaldemokrata. S jedne strane, tu je nastojanje da se demokratskim putem dođe do socijalizma. S druge pak strane, tu je i kritika tog puta kao revizionističkog. Te dvije stvari pratit će socijaldemokraciju do danas. U Sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako je nastala i kako se razvija socijaldemokracija u Europi. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Rodno mjesto je konceptualno mukotrpno, dostav se mukotrpnom razvoju prihvaćanja pojma socijalizma. U konceptu to znači prije svega od Rusovog društvenog ugovora, gdje se ta eh, razlika, bitna bifurkacija dviju velikih ideologija, prvih dviju velikih modernih ideologija, između Loka i Ruso iskazuje na veoma jednostavan način. Oni zapravo o svim bitnim sadržajima govore jednako, ali lok govori programatski o tomu, a Ruso govori sa moralnom indignacijom, s političkom indignacijom, dakle s otklon. Lok govori o tomu da država treba funkcionirati tako da štiti vlasništvo, a Rousseau se moralno skandalizira na time da je onaj prvi koji je gradio zemlju izazvao potrebu da se stvara sila, pa onda aparat sile koji će vlasništvo štititi. I tu je označena temeljna razdjelnica koja traje do danas, liberalnog i socijalističkog, Socijalističko se dakle vezuje uz ideju jednakosti nasuprot ideji slobode, izvorno govoreći. To ne znači su protiv ide, nego nasuprot kao nosivo ideji. I vezuje se uz ideju da čovjek jest slobodan bez vlasništva. Nasuprot liberalnoj ideji koja smatra čovjek slobodan onda i samo onda kad je utemenjen u vlasništvu. S druge strane, termin socijalizam se pojavljuje kao oznaka u 18. stoljeću uglavnom onih koji zastupaju moderno prirodno pravo u crti Huga Grociusa, Pufundorfa i tako dalje. I zapravo se odnosi na drugarstvo. Socius izvor znači drug, to ima opet stare vjerske e, konotacije koji su kod nas naravno izgubljene. I onda se počinje kao koncept pojavljivati u Italiji i u Francuskoj, prije svega kod Leroua i Reboa. To je oznaka. Ta znači odrednica da se hoće, koliko god to paradoksalno značilo, društveno društvo. To znači društvo koje nije izvana određeno, nego po svojem unutrašnjoj logici stvara drugarske, dakle ne koordinirane od ozgo prema dolje, nego kooperativne odnose. To je opća oznaka. pet kolova za 1767. u Desizu u Francuskoj rođen Louis Antoine Leon de Saint-Just. Bio je sin konjičkog časnika i kćerke bogatog bilježnika. Kada mu je bilo 18, pobjegao je od kuće kada su njegovu ljubav, kćerku bogatog bilježnika, prisilno udali za sina jednog drugog bogatog bilježnika. Sanžist je pobjegao u Pariz zajedno s nešto obiteljskih dragocjenosti. Brzo mu je ponestalo novca, majka je odlučila sina privesti redu i poslala ga je u popravni dom. Nakon nešto više od šest mjeseci popravnog doma, Sanžist je odlučio naći posao. Postao je službenik kod javnog tužitelja u soasonu, a u travnju 1788. postao je odvjetnik. U godini revolucije 1789. objavio je epsku pjesmu koja bi se blago mogla nazvati eratskom. U lipnju 1789. vlasti su ga zbog te pjesme namjeravali uhititi, on je pobjegao. U srpnju je izbila francuska revolucija. U Parizu je Saint-Just bio nepoznat, ali u provinciji on je počeo graditi karijeru zapovjednika republikanske milicije. Godine 1791. objavio je Duh revolucije, dijelo u kojemu je pozivao revolucionare da stvore novo društvo. U rujnu 1792. izabran je u Narodni konvent. Bio je najmlađi zastupnik, tada mu je bilo samo 25 godina. 13. studenog održao je svoj prvi govor i taj je govor potresao konvent i Francusku. Simon Šama u knjizi Građani, kronika Francuske revolucije, piše. Pramenovi crne kose padali su na njegova ramena. Jedna zlatna naušnica visjela je sušne resice, a uobičajeno ponašanje senžista bilo je pažljivo uobličeno u nastup nepristupačne nedodirljivosti. Njegove riječi dovele su Robespierove teze o objektivnoj moralnosti revolucionarnog ponašanja do jezovitog zaključka. Dati kralju suđenje značilo bi pretpostaviti mogućnost njegove nedužnosti. U tom slučaju sama revolucija bila bi dovedena u pitanje. Nešto što je samo postojanje konventa nijekalo. U pitanju nije bilo samo pitanje nevinosti građanina, nekog iz političkog tijela, već prirodna nekompatibilnost nekoga tko je po definiciji bio izvan toga tijela. Baš kao što je kralj Louis, s obzirom na to da netko ne može vladati nevino, nije mogao ne biti tiranin, tako republika, čije je samo postojanje utemeljeno na uništenju tiranije, nije mogla ne pogubiti ga. Sve što je bilo potrebno bila je neodložna proskripcija, hiručko uklanjanje te izrasline na tijelu nacije. Kralj je morao umrijeti kako bi republika živjela. Bilo je to tako jednostavno. Sanžista taj će govor učiniti slavnim. On će postati jedan od članova komiteta javnog spasa. U toj malenoj skupini koja je vladala Francuskom, on će postati najradikalniji. Izjavio je da prava sreća može doći samo tješenjem nesretnih. Postaće vođa radikalno lijevog krila Francuske revolucije. Sanžis će 1794. i donijeti najradikalniju uredbu Francuske revolucije. Radikalne uredbe iz revolucionarnog mjeseca Ventoza od 26. veljače i od 3. ožujka trebale su siromaštiva osigurati podjelu imovine koja je oduzeta onima koji su emigrirali iz Francuske. Ali Saint-Just pretvorit će se i u najokrutnijeg člana komiteta javnog spasa. Njegova izjava bila i ova. Mi ne moramo samo kazniti izdajice, već i one ljude koji nisu oduševljeni. Postoje samo dvije vrste građana, dobri i loši. Republika dobrima duguje zaštitu, lošima duguje smrt. 27. srpnja 1794. Sanžist je uhićen. Osudu na smrt primio je mirno. Mogao je uzbuniti Sankilote, najradikalnije i najsiromašnije pristalice revolucije, ali to nije htio. Mirno je otišao na giljotinu. S njegovom smrću revolucija je polako skretala u desno, sve do trenutka kada će Napoleon do kraja otupiti revolucionarnu oštricu desetljeća će proći dok se te ideje o potrebi da se zadovolje najsiromašniji i najnesretniji neće ponovno pojaviti. Nakon građanske revolucije, nakon što su iz kontrarevolucionarnim djelovanjima od Napoleona nadalje te ideje imale svoj usponi pad, socijalisti politički svoj program počinju određivati sa odrednicom prevođenja političke demokracije u društvu. Kod nas se veoma često govori o demokratskom društvu, što je naravno besmislica, jer demokracija funkcionira u zajednici. I problem koji se pojavlja je to da imamo demokraciju u zajednici, a nemamo je u društvu. društvu su razlike ogromne, imamo jednakost u zajednici, nemamo u društvu. Imamo, kako je davno rekao stari američki politolog, situaciju da svakog prvog utorka u studenome svake četvrte godine e, su jednaki kao glasači tada je to bilo veliko ime, Henry Ford i zadnji crnački prosjak, kako on kaže, a u četiri godine između svaki dan od, tih, od te četiri godine jedan od njih je Henry Ford, a drugi je crni prosjak. To je ono na čemu socijaldemokracija insistira, dakle na tomu da se ono što je građanska revolucija, francuska revolucija pre svega izborila u zajednici, prenese u društvo. Dakle, jednakost ili u minimalnoj varijanti jednako šanci. Politički to znači imamo dva tipa izvora socijaldemokracije. Jedan je od Lasala nadalje u Njemačkoj, gdje se socijaldemokracija pojavljuje kao izvorno intelektualni projekt ljudi koji sebe smatraju intelektualcima i revolucionarima. Prije toga imamo još prvu internacionalu sa Marksom, Bakunjinom i Simonim sukobima, težak poraz nakon toga u Pariškoj komuni, a između će ljudi kao Lasal pokušati radništvo, kako bi se reklo Njemačkoj, von oben, od organizirati i ustrojiti da mu donesu ili prinesu do svijesti, privedu do svijesti njegove vlastite interese. Oni svi gledaju na radništvo kao masu proletera, termin je tada prihvaćen, koji za sebe ne znaju da su proleteri, koje treba obučiti tomu i treba ih politički osvijestiti. Drugi koncept razvoja jest onaj koji se zbiva u Velikoj Britaniji, gdje se laboristi razvijaju kao radikalna skupina unutar liberalne stranke koja napušta liberalnu stranku nešto malo kasnije odlasala i stvara Labour, dakle stranku rada ili partiju rada koja je do danas kao laboristi sa svim promjenama naravno funkcionira. Slično se događa uglavnom i drugim zemljama. U većini drugih europskih kontinentalnih država kao što su Italija, Francuska, Austrija i tako dalje, događa se to da se socijaldemokrati pojavljuju kao projekt skupine intelektualaca, recimo austromarksisti su tu značajni u Austriji, u manjoj mjeri to važi u Švicarskoj, skandinavske zemlje dolaze kasnije, Pojam socijalizma u modernom smislu počeo se pojavljivati 1830. godine. Njegova pojava vezana je uz dvojicu Francuza, Andrija de Saint-Simona i Charles Fourier. Saint-Simon rođen je 1760. u Parizu, u osiromašenoj plemičkoj obitelji. Sa 17 godina počeo je služiti u vojsci i na kraju je završio u britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi, gdje ga je Francuska poslala kako bi pomogao borcima za nezavisnost. U bici kod Yorktana 1781. bio je satnik topništva. U vrijeme revolucije bio je u Francuskoj. Prvo je kupio nacionaliziranu zemlju novcem koji mu je posudio prijatelj. Onda je u vrijeme vladavine terora zaglavio u zatvoru, da bi pred kraj revolucije postao nevjerojatno bogat zahvaljujući strmoglavom padu revolucionarne valute. Počeo je ekstravagantno živjeti i na kraju se doveo blizu bankrota. Onda se posvetio znanosti, ali ga to nije spasilo siromaštva. Umro je 1825. Zadnjih 17 godina živio je od pomoći prijatelja. Ono po čemu će ostati upamćen bit će njegove ideje o boljem uređenju društva. Robert Service u knjizi Drugovi povijest svjetskog komunizma piše. Oni njegovi sljedbenici pozivali su na okupljanje instrumenta rada, zemlje i kapitala u društvenom fondu. Nasljeđeno bogatstvo trebalo je biti oduzeto. San Simon ciljao je na stvaranje velikih udruženja radnika koji će biti organizirani od ozgo. Oni će biti određeni za zadatke prema svojoj nadarenosti i bit će nagrađeni prema svom radu. San Simonovo učenje zamislilo je kraj rata i početak beskrajnog doba obilja za čovječanstvo. Saint Simon vjerovao je da će industrija i tehnologija riješiti većinu svjetskih problema. Duhovne vođe čovječanstva bit će znanstvenici, inženjeri. Cilj je trebala biti industrializirana država kojom će upravljati znanstvenici i moderna znanost i u kojoj će najsposobniji organizirati društvo za rad koji će proizvoditi samo korisne stvari. Saint Simon nije bio jedini koji je snimao novo društvo. Drugi Francus koji je to činio bio Charles Fourier, rođen 1772. godine u Besançonu. On je radio kao službenik u Lyonu kada je napisao svoje prvo veliko dijelo, Teorija četiri pokreta ili društvena sudbina čovjeka. U tom dijelu on je tvrdio da prirodni društveni poradak odgovara Njutnovim zakonima koji određuju život svemira. Oba svijeta žive i razvijaju se kroz osam razdoblja. U zadnjem razdoblju, harmoniji, ljudski će osjećaj biti slobodno iskazani i društvo će biti podijeljeno u falange. One su kooperativne poljoprivredne zajednice koje postoje zbog društvenog dobra pojedinca. Te bi falange trebale raspodijeliti bogatstvo pravednije nego što to radi kapitalizam. Furije i tvorac izreke, istina i trgovina nespojive su poput Isusa i vraga. Furije je mrzio trgovinu jer je većinu života proveo paveći se njome ili njoj u blizini. I Saint-Simon i Furije se danas nazivaju utopijskim socijalistima. Već 1840. pojavit će se i drugačiji socijalisti. Louis Auguste Blanqui, radikalni socijalist koji se nazivao komunistom, razvio je učenje prema kojem je kapitalizam nestabilan po sebi i da ga treba zamijeniti kooperativnim udrugama. Sam Blanqui bio je nestrpljiv. Pokrenuo je nekoliko pokušaja pobune protiv poretka do zadnje četvrti 19. stoljeća, socijalizam i načini na koji do njega doći su se već dobro profilirali. U zadnje dvije decenije 19. stoljeća postoji u većini europskih država ideja da radništvo koje je u depriviranom, eksploatiranom položaju treba dvije institucije, sindikate za dnevnu borbu za svoja prava i stranku ili partiju koja će se politički zalagati za to da društvo dobije, ili da budemo preciznije, društvo bude nametnuta ona koncepcija koja odgovara radu. Oni sebi svi smatraju strankom rada. Dakle, to je njihova temeljna ili osnovna ideja. Unutar toga, naravno, kao što je često slučaj kad se o intelektualcima radi, dolazi do čitavog niza unutrašnjih sukoba, polemika, pa i pametovanja bi se moglo reći. Imamo ove godine takvu prigodu 140 godina je od glasovite Marksove, nekada glasovite valjda, kritike gotskog programa. To je bio najkonzistentniji politički program njemačke socijaldemokracije usvojen u svibnju 1875. godine u Gotu, jednom malom gradiću tada, koji je za Marksa povod da zapravo najpreciznije i najopsežnije sve skupa na par stranica, jer više o tomu nije rekao, kaže nešto o tomu kako bi izgledalo kretanje ka pobjedi radništva, odnosno što je njemu još puno važnije, jer za njega je radništvo ipak zapravo instrument povijesnog napretka, kako bi to izgledalo kad revolucija pobjeđuje i ukida klasno društvo. Socijaldemokrati su dakle izvorno taktički orijentirani na demokratizaciju odnosa među ljudima u radu, u procesu rada, a strategijski su sve do prvog svjetskog rata, bez ikakvog izuzetka praktički, sa, odnosno sa nekim izuzetcima koji su e, došli do izražaja tek početkom 20. stoljeća, orijentirani na revolucionarno ukidanje klasnih razlika. Otklon predstavljaju takozvani revizionisti, prije svega Bernstein, koji uvodi tada u radikalnom pokretu omraženu formulu put je cilj. Dakle, nama je važno kako ćemo kretati i to je bilo u jednom razdoblju nešto što je izazvalo doslovce godine ogorčenih polemika. Ključna osoba njemačkog socijalizma bio je Ferdinand Lasalle. On je rođen 11. travnja 1825. u breslau u Pruskoj. Danas je to Vroclav u Poljskoj. Lasalov otac bio je trgovac s vilom i gradski vijećnik. U Breslavu je pohađao klasičnu gimnaziju, ali iz nje bio izbačen zbog krivotvorenja potpisa na izvještaju ocjenama. Nakon toga pohađao je trgovačku školu u Leipzigu, vratio se u Breslau, položio maturu i na sveučilištu u tom gradu počeo studirati filozofiju, povijest, filologiju i arheologiju. Godine 1844. otišao je na sveučilište u Berlinu i tamo se upoznao s filozofijom Georga Wilhelma Friedricha Hegela i Ludviga Feuerbacha, te s radovima francuskih utopista socijalista. U Parizu je boravio 1844. do 1847. a onda se vratio u Njemačku. Jonathan Sperber u biografiji Karla Marksa ovako opisuje rane revolucionarne dane Ferdinanda Lasala. Uvijek kontroverzni Lasal bio je vatreni i ljevičarski agitator u rajnskom gradu Düsseldorfu tijekom revolucije iz 1848. Bio je dio kruga Marksovih podržavatelja, stranka novih ranjskih novina, kako su to suvremenici zvali, i novinski dopisnik koji je također u detalji izvještavao o svom agitiranju i brojnim sukobima s pruskim vlastima. Nakon gušenja revolucionarnog gibanja 1849. Lasal, za razliku od drugih Marksovih političkih suradnika, nije niti otišao izvan zemlje, niti je uhićen, već je ostao kao izolirana ispostava radikalizma na rijeci Rajni, jedini koji je ostao, kako je to 1855. napisao Marksu, pokušavajući sačuvati tvrđavu u sve represivnijoj okolini. U Düsseldorfu Lasal je upoznao i groficu Sophie Hatzfeldt koja se u to vrijeme pokušavala razvesti od svog nasilnog supruga. Lasal, iako nije bio odvjetnik, vodio je 35 parnica za nju i konačno 1854. uspio ishoditi razvod za groficu. Od tada je on od grofice dobivao godišnji prihod od 4000 talira i tako je postao financijski neovisan. Lasal se uspio i preseliti u Berlin. To nije bio lak pothvat jer pruska policija nije htjela poznatog agitatora u glavnom gradu. Ali Lasal je uz pomoć poznat poznatog znanstvenika Aleksandra von Humboldta, koji je simpatizirao lijeve ideje, ali i bio prijatelj reakcionarnog pruskog kralja Friedricha Wilhelma IV, uspio dobiti dozvolu boravka. U Berlinu Lasali objavio svoju studiju o starogačkom filozofu Heraklitu i našao je izdavača za dijelo Karla Marksa prema kritici političke ekonomije. Godine 1861. ponovo će se susresti Marks i Lasal, a nakon toga počet će se i dopisivati ali dvojac će se i polako početi udaljavati. Lasali je vjerovao da je revolucionarna faza gotova i da će legalan i evolucionistički put dovesti do uspjeha, do stvaranja socijalizma. To je pak za Marksa bila nevjerojatna i neshvatljiva greška. Lasalova pozicija samo će kasnije biti prihvaćena i od jednog od vođa socijaldemokracije, Edwarda Bernsteina. Prije stotinu e, godina i da pače 130 godina, recimo, to je bila tema ogorčenih polemika jer se kod Bernštana i onda Kautsko koja je najprije središnja pozicija, onda pomalo skreće u nekim aspektima ka revizionistima, pojavlja svijest o tomu da od revolucije neće biti tako skoro ništa ili bar ne puno. Tu se onda ubacuje kao međučlan novo određenje pojma socijalizam. Kod Marksa i ove prve generacije socijalizam je oznaka pokreta ali ne budućeg društva. Buduće društvo zove komunizam. Marx govori o prelaznom razdoblju između kapitalizma i komunizma, o nižoj i o više fazi komunizma. Nema riječi socijalizma u krici programu, programa, iako u svim interpretacijama se to krivo navodi, nego se taj termin pojavljuje kod njemačkih socijaldemokrata i onda kod svih ostalih kao oznaka međurazdoblja, to onda postoje Stalin uzima kao svoju programsku odrednicu, jer bi za stranački život bilo pogubno da se svake 3, 4 ili 5 godina na nekakvoj konvenciji ili kongresu mora reći da smo i dalje jednako daleko od našeg cilja kao što smo bili na prošlom kongresu. Stranačko vodstvo naprosto neće biti zabrano ako svoj izvještaj u klasičnim revolucionarnim kategorijama mora tako intonirati. I onda se uvode nekakve međufaze. Kod stanje na tom koncu dospjeva do toga da ima šest faza socijalizma, razvija se, slabi, E, onda imate situaciju da sa napretkom socijalizma jača klasna borba, što je mimo svake logike, njemu treba za obračune s neprijateljima. Sve to počinje u raspravama o njemačkoj socijaldemokraciji krajem 19. stoljeća, kada se osvješćuje to da revolucije nema. Oni su preživjeli zakone protiv socijaldemokrata koje je Bismarck uveo 1879. godine. 11. svibnja 1878. godine Max Hödel, pomoćnik Limara i kratkotrajni član socijaldemokratske radničke stranke Njemačke, pokušao je ubiti cara Wilhelma I. Činjenica da je atentator bio kratkotrajni član socijaldemokrata bila je dovoljna Otto von Bismarcku da pokrene veliki napad na socijaldemokrate. Nije ga smetalo to što je Hödel bio izbačen iz stranke zbog toga što je krao stranačke fondove i da se nakon toga pridružio kršćanskoj stranci. Bismarck je pred Reichstag postavio takozvane antisocijalističke zakone. Većina u parlamentu ih je odbila jer su oni bili opasni za građanske slobode. Mjesec dana nakon toga atentata, drugi atentator, nezaposleni profesor i anarhist prezimena Nobiling, pokušao je ponovno ubiti cara. Nakon pokušaja atentata, dr. Nobiling se ubio. Sada je Bismarck krenuo slomiti većinu u rajstagu koju su imali liberali. Bismarck je natjerao Bundesrat da raspusti rajstag i na novim izborima dobio većinu sastavljenu od konzervativaca, stranke centra i dijela liberala. Kroz taj Reichstag Bismarck mogao progurati svoje antisocijalističke zakone. Martin Kitchen u svojoj povijesti moderne Njemačke piše. Antisocijalistički zakoni proglasili su socijaldemokrate i druge revolucionarne pokrete neprijateljima države, društva i ustava. Sve javne djelatnosti socijaldemokrata bile su zabranjene, njihove novine zabranjene, stranački aktivisti ostali su bez sredstava za život i čak su mogli biti prognani. Bila je to drakonska mjera, ali bilo je niz rupa. Članovi stranke mogli su i dalje sjediti u Reichstagu, mogli su se kandidirati na izborima i mogli su voditi izbornu kampanju. Provedba zakona predana je državama i prema tome bila je provođena s različitim stupnjevima oštrine. Ti su zakoni trebali trajati 12 godina i rasprava o njihovoj obnovi doprinijela je Bizmarkovu padu. Socijaldemokrati su usprko s tim zakonima rasli. Godine 1881. ta je stranka imala 312 tisuća članova. Devet godina kasnije taj je broj narastao na milijun 427 tisuća članova i broj zastupnika u Rajstagu iz redova socijaldemokrata je rastao. Oni su doživjeli velik uspjeh kad je uvedeno konačno glasačko pravo za sve građane, naravno muške, ali dobro, to je tada već bilo puno. I tu se pojavio prvi ključni konceptualni nesporazum. U trenutku kada Reichstag, dakle njemački parlament, donosi odluku o uvođenju jednakog prava glasa za sve neovisno o vlasničkom cenzusu i obrazovnom i tako dalje, socijaldemokratske organizacije koje su još dosta jake, diljem Njemačke organiziraju proslave svoje pobjede. Jer se njima čini potpuno jasnim da je pobjeda zajamčena nakon izbora, budući jasno da manjina eksploatira većinu, dakle eksploatirana većina su radništvo ili proletarijat, i dakako oni će glasati za socijaldemokrate koji su njihova stranka. Oni su dobili 25%, što je bio veliki, malo više, veliki rezultat. Naravno, daleko od pobjede. I onda se pokazalo ono što će kasnije e, biti Lukačeva tema u povijesti klasnoj svijesti, razlika između realnog položaja i klasne svijesti, odnosno svijesti o tom položaju. Ili, da citiram meni jedno od najdražih Marksovih diktuma, svijest o zbilji se mijenja mnogo polakše nego zbilja sama odnosno bitak bi on rekao, sad stavimo to po strani. Prema tomu, to je šok koji doživljavaju socijaldemokrati u taktičkom smislu, a u strategijskom se pokazuje da od revolucije nema ni govora, pa ne od ovog pokušaja da se demokratski izvede revolucija tako da bi se većinski dobila vlast, pa bi onda parlament koji bi sastavljali socijaldemokrati donio zakon o socijalizaciji, kako se tada govorilo, dakle ukidanju privatnog vlasništva, i via fakti proveo, kako je Kautski znao govoriti, parlamentarnu revoluciju. Ništa od toga nije bilo, ali su istovremeno socijaldemokrati enormno jačali i u Velikoj Britaniji, i u Njemačkoj, i u Austriji, u Francuskoj nešto kasnije, ali također, u skandinavskim državama tek iza za svjetskog rata. Kada je Ferdinand Lasalle glasilo svog opće njemačkog radničkog udruženja nazvao socijaldemokrat, Friedrich Engels napisao je Karlu Marksu kakvo ime socijaldemokrat. Zašto ga jednostavno nisu nazvali proletar. Marx se složio da je ime loše. Odnosi između Marksa i Lasala bili su sve gori. Lasal se približavao Bizmarku, koji će pak za Lasala nakon smrti reći bio jedan od najpametnijih i najljubaznijih ljudi s kojima sam bio povezan čovjek velike ambicije i ni u kom slučaju republikanac. Bismarck je u Lasalu vidio saveznika protiv liberala. Lasal je u kancelaru Pruske, kasnije Njemačke, vidio saveznika u ostvarivanju svog plana za utemeljenje socijalne države koja bi imala monarha. Marx i Engels vidjeli su u dinastiji Hohenzollern najgoreg neprijatelja. Lasal im je pak pisao koliko su u krivu. Po njemu ljudi u Pruskoj pretpostavljaju vladajuću dinastiju ideji republike. I osobni odnosi između prvog čovjeka njemačke socijaldemokracije i Marksa bili su sve gori i gori. Jonathan Sparber piše. Rasprave su se nastavile u srpnju 1862. kada je LaSalle posjetio Marksa u Londonu i ostao tri tjedna. Bilo je ugodnih trenutaka poput izleta do dvorca Windsor i piknika koji je uslijedio na kojem su bili LaSalle, Marksova obitelj i Lothar Bucher, još jedan demokrat izbjeglica koji će uskoro postati Bismarckov tajni agent. Ali u cijelosti je taj posjet bio osobna i politička katastrofa. LaSalle se razbacivao svojim novcem, trošio je funtu na dan na cigare i kočije i tako vrijeđao Marksa koji je pušio smrdljive jeftine cigare i svukuda išao pješice. Lasalov prijedlog da Marksovima pomogne novčano tako što će odvesti Jeni u Berlin gdje bi bila družica Grofici, možda je bio namiran, ali on je razbjesnio Jenine roditelje, koji su se bojali za krijepost svoje kćeri ako bi ona bila blizu Grofice i njezinih prijatelja, a kamoli živjela s njim. Skoro dva desetljeća kasnije, dugo nakon Lasalove smrti, žene u obitelji Marks bile su bijesne na njega. Nakon što je LaSalle sam pojeo pečenku koju je Lenken planirala poslužiti cijeloj obitelji, služavka je obavijestila svog gospodara da je posjetitelj tašt i neiskren momak, kojem nije zavjerovati. U političkoj raspravi, vjerojatno o Napoleonu III, LaSalle je tako glasno vikao da su susjedi došli i pitali je li sve u redu. LaSalle je u srpnju 1864. otišao u Švicarsku na odmor. Tamo je upoznao Helenu von Döniges, udvarao joj se, ali kada se obitelj tome usprotivila, on je oca njezine obitelji i njezinog bivšeg zaručnika izazvao na dvoboj. 28. kolova za 1864. Lasali u šumi pored Ženeve u dvoboju pogođen metkom u abdomen. Umro je tri dana kasnije. Tako je umro utemeljitelj njemačke socijaldemokracije. Njegovi nasljednici bili su u još većem sukobu s Marksom i njegovim pristašama. Najveći sukob izazvao Edward Bernstein, koji je nazvan ocem revizionizma. Sukob je, formalno govoreći, filozofijsko disciplina. Marksova pozicija je uvijek u biti, filozofijski gledano, pozicija filozofije povijesti. Ja sam, to je njegova pozicija, na osnovi Hegelovog poimanja povijesti kao dijalektike samorazvoja, pojmeo da se taj samorazvoj materializira, dakle da je Hegel krivo interpretirao materijalni u, realnosti materialni razvoj kao duhovni i da se to zbiva posredstvom funkcije proletarijata u povijesti. Pri čemu on stalno inzistira na tomu da proleteri nemaju revolucionarnu funkciju zato što su bolji ili drukčiji kao ljudi, moralno na primjer, nego zato što je njihova pozicija u društvu takva da sebi mogu pomoći, da sebe mogu osloboditi samo tako da preokrenu sve odnose u društvu. To je osnovni koncept. Marks, kad god govori o moralu, osim na nekoliko mjesta u samo, sasvim radnim radovima 42. 43. 44. ima još dvije, tri rečenice u pariškim rukopisima, nakon toga je moral za njega jedan aspekt buržuaske ideologije. To ne znači da on to načelno odbija kad gledate spise njegove, ali u trenutku u kojem se on nalazi, u vremenu u kojem se nalazi, za njega je to naprosto jedan od ideologijskih velova nad realnošću. Nasuprot tomu, Bernstein se opredjeljuje za filozofiju morala ili etiku, nasuprot filozofiji povijesti. Kant za filozofiju povijesti nije imao tako puno interesa, isto ima nekoliko eh, manjih rasprava, to za njega nije bio bitan problem. Za njega je etika i to etika dužnosti osnovni problem. Bernstein pokušava to interpretirati tako da socijalizam vidi kao jednu vrst kategoričkog imperativa. Dakle, socijalizam kao program pred nas postavio, što bi odgovaralo na neki način marksim stajalištima, jedinu mogućnost da se ponašamo tako da naše ponašanje postane obrazcem općeg djelovanja. To je otprilike kanto formu. Ali time se izbacio iz igre povijesno-filozofijski element i s druge strane ulazi se u prostor u kojemu moralna kritika djelovanja, etički utemeljena, postaje e, ključnim pitanjem, odnosno ključnom metodom. To više nije revolucionarno djelovanje, Godine 1872. tada 22 godine star Edward Bernstein, zaposlen kao bankovni činovnik, rekao je svojim poslodavcima da je član socijaldemokrata. Oni ga nisu otpustili zbog članstva u stranci koja će sedam godina kasnije biti označena antidržavnom. Kada je Bismarck kroz Reichstag progurao svoje antisocijalističke zakone, Bernstein je morao bježati iz Njemačke u Švicarsku, gdje je uz Marksov pristanak postao urednik ciriškog izdanja socijaldemokrata, onih novina čiji je naziv onako naljutio Engelsa. Nakon što je na Bismarckov zahtjev Bernstein protjeran iz Švicarske, otišao je u London i tamo se zbližio s Friedrichom Engelsom ali tamo je susreo i članove Fabijanskog društva, koji su zagovarali postupan dolazak do socijalizma. Tu će strategiju prihvatiti Bernstein i to će biti uzrok svih njegovih sukoba s Marksovim pristašama i sljedbenicima. Bernsteinov revizionizam obilježit će socijaldemokraciju, kako Njemačku, tako i onu ostatku Europe, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Lenin će kasnije, što nikad ne bi vjerojatno priznao, pokušati dovesti do jedne vrsti pomirbe Bernsteina i Marksa, utoliko što će on revolucionarnu aktivnost smatrati kao najvišu moralnu zadaću, ali valje uvijek imati na u svojem zadnjem tekstu bolje manje bolje, Lenin jasno kaže da zna da to što on radi jest u Marksovim kategorijama samo uvod u pravo djelovanje. Ili kako bi rekao Kant, nije ni uvertira nego štimanje instrumenata jer kaže Lenin kad jednog dana revolucija pobjedi na zapadu, on i dalje prihvaćate Marksov model da će proletarska revolucija ići istim geografskim slijedom kao i građanska, dakle e, nizozemska, engleska, e, francuska i tako dalje. Kad dakle jednog dana revolucija pobjedi na zapadu, Rusija će opet biti velika država na rubu civilizacije. Pet godina kasnije Stalin proglašava Sovjetsku Rusiju, već je Sovjetski savez, središtem revolucionarnog zbivanja i sadržajem internacionalizma smatra odnos spram Sovjetskog saveza. Oni koji su za Sovjetski savez su internacionalisti, oni koji nisu su protiv. U dilemi između Bernštana i Marksa, dakle, radi se o dilemi između filozofije povijesti i etike, odnosno radi se o pitanju e, zastupali ljevica socijaldemokracija, svi su oni bili, Lenin je bio najprije socijaldemokrat, jer to je bila izvorna matica ljevog političkog djelovanja, Dakle, jesu li ljevičari, jesu li socijaldemokrati, oni koji smatraju da govore kao agenti povijesti ili oni koji pred društvo postavljaju moralnu dilemu. Hoćete li se ponašati u skladu sa ljudskom dužnošću i prihvatiti socijalističke zasade ili ćete prihvatiti amoral građanske ili malograđanske, kako se kaže u podrugljivim formulacijama, u sebi pomirene ne, ne, egzistencije. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o povijesti socijaldemokracije. Današnju emisiju za vas su pripremili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.